sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan boshqa yo'l rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan komilroq desa yoinki rasulullohning sollallohu alayhi vasallamning hukmi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqaning hukmi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmidan yaxshiroq desa ollohni hukmini rasulini hukmini boshqalarning hukmidan past bu balki qoloqlik desa bu qolib ketgan narsa desa kofir bo'lishiga shak yo'qdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa olloh tushirgan narsani yomon ko'rsa karih ko'rsa buning ham kofir bo'lishligida shak shuba yo'qdir shu vaqtda amali habata bo'ladi olloh tushirgan qur'onni yomon ko'rsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa bu odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q amali shu soatda habata bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dinidan biror narsani alloh subhanahu va taolo mo'minlarga qilgan savob va'dasini kofirlarga buni qo'rqitgan vaid azobini masxara qilsa ollohni oyatini ollohni ollohni oyatlarini rasulini masxara qilsa kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir qul أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ollohni ollohni oyatlarini va rasulini masxara qilyapsizlarmi sizlarga masxara qilinadigan hayotda hech narsa qolmasdan olloh ollohni oyatiyu rasuli qoldimi uzr aytmanglar kofir bo'lganliginglarda shak shubha yo'q avval iymonda edinglar shundan keyin sizlar kofir bo'ldinglar mana bu dalil bo'ladi shuning uchun